Između ostalo rekao je da čovjek vjeruje da sve što se dogodi, dobro i zlo, da ga to Allah odredio. E sad nas interesuje u kaderu šta je to kader? Definicija kadera odnosno sudbine, ako je možemo tako nazvati, Allahovo podređenje svega. E da bi ovo vjerovanje u kader bilo ispravno, mora sadržavati četiri elementa. Ovo slušajte ovdje mnogi ljudi ovo ne mogu dok učiti shvatiti. Prvo je Allahovo znanje. Drugo je zapisivanje. Treće je stvaranje, odnosno htjenje. Nek ide po redu. I četvrto je stvaranje. Ovo su četiri obavezni komponente vjerovanja u Allahovo određenje. Kome fali jedna, ne vjeruje ispravno u, u određenju. Pa šta to znači Allahovo znanje? Da vjerujemo da je Allah znao sve od uvijek, zna sada i za uvijek, šta će se dogoditi? Znači, od uvijek je znao, jer Allah nije postao, Allahovo znanje je iz praiskona, od uvijek. Zna sada sve šta se događa i zna za uvijek u budućnosti šta će se dogoditi. I to, sve ovo znanje se odnosi na stvorenje a i na stvoritelja šta to znači znači Allah od uvijek i zna sada i zna za uvijek sve šta će stvorenja uraditi šta će se dogoditi i tako dalje cijeli kosmos, sve što je stvoreno ali također i stvoritelj to jest zna od uvijek i zna sada i zna za uvijek šta će on uraditi subhanahu ta'ala sa stvorenjem Recimo Allah daje nekom smrt. Danas je umrlo ljudi koliko Allah samo zna. Njihova smrt, Allah je za, od uvijek znao za nju. A smrt je Allahovo davanje, tako hm. li? Hm. Ili redovo znanje. <clears throat> Dokaz za to je ajat kursi, Bjalošanom kaže, ja nemu ma bejne idihima ma halfeom. On zna ono što ih čeka u budućnosti i zna ono što je probilo iza njih, to jest prošlost. Je to u redu? Zapisivanje. E pa ste, ovdje je ova stvar bila predmet spoticanja između Ehlu Sunneta i sekti. Evo ovdje, ovaj. I zato naši učenjaci kažu kad vam dođu sektaši, kao što su kaderije koji negiraju da postoji odredba čovjeku kaže prvo vidite s njima da oni priznaju Allahovo znanje koje je od uvijek i za uvijek ako to priznaju problem je riješen ako to ne priznaju onda nema se šta pričati hmm. zapisivanje šta se podrazumijeva pod zapisivanje podrazumijeva se zapisivanje ovog znanja koje se odnosi na A o tome nam gospodin zabilježio ima muslim u svom sahihu u kome stoji da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Allah je zapisivanje, jel to prenosi se preko ovoga? Jel čuju dobro? Ovdje čuju, dobro. Dobro ovaj, u kome stoji da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da je Allah Đalešanuhu zapisao sve što će se dogoditi na 50.000 godina prije stvaranja. I prvo što je stvorio, stvorio je pero koje samo Allah zna kako izgleda i kakvog je oblika i koliko je i čime piše i tako dalje. I naredio mu piše. Pero je rekao, a šta da pišem? Allah što je rekao, piši sve što će se dogoditi do sudnjega dana. To jest, šta će stvorenje uraditi, šta će reći, a i šta će Allah Đelešanu uraditi od svojih dijela u ovom kosmosu. Sve to, to, je, to je prvo iskonsko zapisivanje na ploču. Levha. Levha ili ploče. Preneseni su, ne, prenesene su neke predaje koje opisuju tu ploču. Allah Žešanu je u Kur'anu naziva pomno čuvana ploča. Znači sačuvana od bilo kakve izmjena, dodira, da neko može. Na toj ploči prenesene su neke predaje gdje se kaže da je to od dijamanta, od ovakve. Međutim, sve su te predaje slabe. Ne zna se kakva je ta ploča, kolika je, na šta liči, samo uzvišenja. Mm. Jel u redu? To je takozvano prvo praiskonsko zapisivanje. Preneseno je u šarijetu da postoji još nekoliko zapisivanja koji se dešavaju iz ove glavne. Još u Koranu se ovo naziva glavna knjiga. Umul Kitab. A to je životno zapisivanje. Kako je to životno zapisivanje? O tome nam hadis prenose imami Buhari i imam muslim, u kome stoji da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da je čovjekovo stvaranje u utrobi njegove majke traje 40 dana i čovjek je kaprica. Pa je opet 40 dana čovjek bude zakvačak, pa opet 40 dana čovjek bude kao zagrizak, I onda dođe melek, posle 120 dana, to je 4 mjeseca i 10 dana. Dođe melek i udahne mu dušu svakom djetetu. I Allah mu naredi da zapiše četvero. Da mu zapiše smrtni čas na faku, dijela kakva će raditi, da li će biti dženetlija ili dženetlija. To je koje zapisivanje? Životno. Životno. Postoji još jedno zapisivanje, to je godišnje. Koje se događa u noći Lejle Tulkadra. Fiha jufraku kullu emrin hakim. U toj noći se odredi sve što će se dogoditi u toku godine. To jest iz glavne knjige meleci zapišu za tu godinu šta će se dogoditi. Jel u redu to? Neka ulema navodi još jedno zapisivanje, to je dnevno. Na osnovu ajeta u komalašanu kaže Kulle jelmin huofi še'n. Allah se svaki dan bavi nekim stvarima, to jest određuje ovo će biti ovdje, ovo će ovdje, ovo će ovako i tako dalje. Allah ne prezna. Jel mi razumijete? Imam jedno pitanje za vas razmislite. Zapisano je sve, jel tako ili nije? E sad, da li <clears throat> se odvija u čovjekovom životu ono što je zapisano, odnosno mora li se desiti ono što je zapisano ili je zapisano ono što će se desiti? Bez utjecaja zapisano ono što će se desiti. Jeste dok učili pitanje? E tu se događa ovdje tema kod odgovor na, drugu, na drugu sektu koja se zove Džebrije, koji kažu čovjek nema slobodne volje. Jedna sekta koja kaže, to su kaderije, kažu čovjek ima apsolutnu slobodnu volju. Radi što hoće. I Allah ne zna šta će on uradok ne uradi i tek se onda zapiše. To nije tačno. Rekli smo Allah ovo znanje od uvijek i za uvijek. Drugi kažu, ne, čovjek nema volje nikako, nego se odvija ono što je zapisano. Je to tačno? Nije. I zato mi kažemo, zapisano je ono što će se dogoditi. Dešava se ono što je zapisano. U smislu da zapis koje Allah zapisao nema utjecaja na ono što se događa, nego je samo Allah znao šta će se dogoditi i zapisati. To je povezano sa onim što se kaže da samo sadaka i dova mogu promijeniti ljudsku... E to će nam doći. To će nam doći. Govorit ćemo o tome. A jeste li ovo služili? Je li ovo sad jasno? Jeste. Pa gledaj sad, htjenje, šta je to htjenje? To je Allahova volja. Da sve što je znao od uvijek da će se dogoditi. I sve što je zapisao da će se dogoditi. Htio je da se tako dogodi. Htio je on tako da se dogodi, ništa nije protiv Allahove volje. E sad vas ja pitam, zar se na ovom svijetu ne dešavaju ružne stvari? širk, kratovi, zulum, nasilje. Kako to? E ovdje morate razvrstati dvije vrste volje. To je kosmička ili kadarska volja, sudbinska, i šerijatska volja. I svoje mudrosti uzvišene Allah Đelešanu je htio neke stvari da budu da, ovo, da na ovom svijetu bude i dobra i zla. Da bi se dogodio ispit za ljudski rod. Je to u redu? I dao je čovjeku izbor. Hoće li se putem dobra ili putem zla? A ovdje imamo tu volju sudbinsku gdje Allah htio da se dogodi. Ali ima šarijatska volja gdje on pojasnio da to ne želi da se dogodi. Znači, kaderom, sudbinom je Allah htio da se zla. A šarijatom je ne naredio, ne približavajte se zlu. I zato mi nećemo biti odgovorni što u svijetu ima širka. Što u svijetu ima kofra, što u svijetu ima ubista, što u svijetu ima nasilje. Ali bit ćemo odgovorni za svoj širk, za svoje nasilje, za svoje grije. Jer naši grijesi su naši izbori. Je to u redu? A to što se događa da u svijetu uvijek ima dobro i zlato je Allahov izbor i mi na to ne možemo utjeti. Je li redu to? Tjenje. I četvrto stvaranje. Znači, sve što Allah znao da će se dogoditi, zapisao da će se dogoditi, htio tako da bude, stvorio je to tako kako je znao, zapisao i htio. Što znači da sve što je mimo Allaha je stvoreno. Vrijeme je stvoreno. događaj, moje riječi, riječi, pokreti, to su sve Allahove stvorenje. Wallahu halakakum wa ma ta'mal. Allah je stvorio vas i ono što radite. I zato ta stvorenja koja mi danas imamo u obliku pokreta, došlo je u ajatima i hadisima da će na sudnjem danu dobiti svoj oblik koji mi danas na ovom svijetu ne možemo prepoznati. Recimo naš namaz,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 već smo ispomenuli. Kaderije kažu čovjek ima apsolutnu volju, nema, tako dalje. Mi vidimo da to nije tačno. Da čovjek ima slobodu izbora u određenim stvarima, ali to je pod Allahovom voljom. On mu je to dao. I druga stvar, imamo džebrije koji kažu čovjek nema slobodne volje, što također nije tačno, jer u tom slučaju nagrada i kazna ne bi imale smisla. Jer me razumijete? I na kraju krajeva, svako od nas zna i razlikuje u svom životu kad je prisiljen na nešto i kad je slobodnom, slobodnom, ovaj, slobodnom izbora izabrao nešto. Na kraju kraju imamo izbor, uglasamo za koga hoćemo na vlasti. Je li tako ili Znači imamo slobodu izbora u svom svakodnevnom životu. Znači naša praksa pokazuje da imamo slobodu izbora i taj izbor je onaj emanet koji je spomenut u ajetu inna radna lamanata ala samavati ul ardi ul džibar mi smo ponudili emanet zemesima, zemni planinama ali su oni odbili i preplašili se šta je taj emanet? to je upravo taj izbor hoću li poslušati ili neću šta ću uraditi a šta neću ali će zato snijeti odgovornost snosim odgovornost to je emanet i to je taj izbor spominuo je naš brat temu promjena kadera. Došlo je u nekim hadisima da kader mijenja doma, dobročinstvo i tako dalje i negdje tamo kaže ko hoće da mu se poveća na faka. Je li tako? Kako to shvatite? Kažem, to ćemo shvatiti ako imamo jednu temu a to su uzroci sparina pa se suši uzroci posljedice uzroci i posljedice ovako ćemo to staviti jako važna tema uzroci i posljedice esbab šta to znači? Kaže Ulema u ajetu u kojoj malo stvorio nebesa i zemlju za šest dana. Jel znate za to? Zašto za šest? Zar nije moglo da Allah ono bude i ono bude i gotovo? Moglo, ali tako je. Međutim, kažu naši učenjaci, Allah Đelešanu je stvara da se nebesa i zemlju za šest dana, da bi naučio stvorenja i da bi stvorenja bila povezana uzročno-posljedično. Je li tako? Uzroci šta? I posljedice. E sad, sve na ovom svijetu ima svoju posljedicu, ima svoj uzrok. Pa imamo recimo uzrok dvije vrste. praksa potvrđena, mjerljiva praksa i šerijet. Recimo, mi znamo praksom da kad smo željni, čime gasimo žeći? Otkud znamo to? Praksa. Znači, pijemo vodu, gasimo žeći. Uzrok posrca. Kad smo gladni, šta? Hoćemo dijete? Prošimo. Znači, ste čovjeka koji cijelu noć noćima uči dovu, ja rabi daj mi dijete, daj mi dijete. Ah, nisam ženjorec. Jel može ili ne može? Ima uzrok određenih posljedica. Hoće čovjek platu da ima para. Šta mora raditi? Ako hoće na halal, mora da zaradi. Ali tako li? Dobro. E sad, to su uzroci koji su nama jasni ali ima šerijat je pojasnio neke uzroke koji dovode do nečega. Na primjer, dova. Ona je uzrok da se neki trebali dogoditi, ne dogode. Kaže dova mi nekada, je li tako se rekao? Znači, dova je šerijatski uzrok. Šerijat je opisao dovu kao Uzrok. Znači ovdje imamo ove u praksi našoj uzroke jasne. Ali imaju šerijatski uzroci koji šerijat odvije da su uzroci, pa recimo tamo što ja znam kaže, doma. Da posjeta rodbine. Šta radi? Čemu je ona uzrok? Povećanje na fakije. Uzrok. Je tako? Šta još ima da je rečeno? Sadaka sadaka. Uzrok, recimo u hadisu stoji da sadaka čuva čovjeka od ružne smrti. Kuda je sadaka umrći lijepom smrću? Znači sadaka uzrok lijepe smrti. Znači šerijetski uzrok. Kako znamo da je uzrok lijepe smrti? Kako znamo da dova mijenja to? Kako znamo da... da Zato što nas je poslanik obavijestio o tome. Da je to šerijetski uzrok. Kao što znamo, recimo, da voda gasi žeć, hrana utoljuje glad. Kako znamo za to? Praksom znamo našu. Je li sad red? Znači imamo dvije vrste uzroka. E ima nešto što se zove, što ljudi nazivaju uzrocima koji nisu provjereni. Pazite, samo postoje dvije u, u vjeri i u životu inače postoje dvije vrste uzroka, nema trećeg. To je praksa. Ako praksa pokaže, recimo mi znamo praksom da Andor je u glavobolje. Kako znamo? Ljudi ispitali, isprobali, popili, prođe glavobolje. To je šta, kako znamo to? Praksa. Ili druge neke lijekove, nije važno. Znači, ako praksa koja je mjerljiva ljudskim, logičkim nekim mjerljima pokaže da je nešto uzrok za nešto, mi kažemo šerijat to potvrđuje. I imamo drugi, to je šerijat. Znači, ajet i vjerodostojen hadis potvrdi nešto. A sve drugo što ne spada od dva, a ljudi nazivaju uzrocima, spada u mali širk. A nekad može biti u veliki zavisnik. Naprimjer, zapisi. Kako su oni uzrok? Čemu su uzrok? Praksa i ne može izmjeriti njihovu vrijednost kao uzrok, ali tako nije. Znači, praksa ne može potvrti, to odpada. Šarijat nije došao sa zapisima. Znači, nisu uzrok. Nego ljudi vjeruju da su uzrok, a vjerovanje da je nešto uzrok, a ono to nije, na osnovno dva pravila, je mali širk. Naprimjer, crveno. Crveno nose ljudi crveno da se šta? Ne ureknu. Je to uzrok ili nije? Kažemo pova dva nije, to je vamo treći, znači mali šir. Recimo, ljudi o, okrenu veš naopako. Da se ne ureknu. Je to uzrok pova? Praksa to može potvrditi? Ne može. Šerija došao s tim? Nije. Znači nije uzrok, spada u mali širk. Me razumite? Wallahu alam. Sallallahu alam. Tema kadra je jako bitna, jako važna i zato sam ja preko svih ovih ostalih nekih tema iz ovog hadisa izabrao da govorimo o njoj, da ona čovjeka, ja se nadam da su sad neke stvari puno jasnije. Znači sve što se dogodi Allahšanu je htio da se dogodi i što se tiče nas kao ljudi te Allahove na koje mi ne imamo utjecaja mogu biti nekada dobre i ugodne za nas a nekad mogu biti bolne i čovjek ako mu dopadne ga nešto od kadera što je ugodno za njega treba šta da radi da zahvali ako nekad bolno nešto ga zadesi treba šta da radi da se strpi. zato učenjaci kažu strpljenje i zahvala su dva krila na kojima vjernik ide na svom putovanju robovanja Allahu Đelešanu. Nekad ga zadesi ovo, nekad ga zadesi ono. Te stvari mi ne možemo izbjeći. Ono na što mi možemo uticati je naš odnos prema tome. S tim što nam je Allah Đelešanu naredio da te neke odredbe koje su recimo bolne i neugodne za nas da ih uzrocima propisanim sa svejedno praktičnim ili ovim šerijetskim potvrđenim, da ih mijenjamo. Zašto nam je Allah propisao dovu? To je šerijetski uzrok da promijenimo, molimo Allah da otkloni od nas nešto što nam je bolno i neugodno. Ili recimo imamo neku bolest, pa idemo tamo tražimo lijekove. Praksom potvrđene, provjerene lijekove kod ljudi koji su stručni, kažu taj lijek je zato, mi ga popijemo i koristi sa Allahom dozvom. to nas dovodi do toga da opet kažemo da zaista, baš zaista nikada se islam neko kosi s i sa ljudskim interesom ako nešto neko od vjere priča što se kosi sa zdravim razumom ili se kosi sa ljudskim interesom ili nije dobro razumio ili govori nešto što nije od vjere Jer naši učenjaci kažu cijeli islam je sagrađen da za to interese. Dunjalučki i ahiretski. E sad neko može reći šarijat nekad zabranjuje neke stvari koje su interese recimo pojedinca i tako da recimo kamata. Što bi šarijat zabranio nekom do slahke strane zarađuje? Zato što šarijat ima u vidu da je interes zajednice vredniji od interes pojedinca. I to što će pojedinac dobiti veliko bogatstvo na kamati s strane, osjetit će cijelo društvo koje će osiromašiti i koje će biti u velikim problemima i dugovima a ovaj zbog tog pojedinca, odnosno tih pojedinaca i zato je to zabranio zbog interesa zajednice. Ali s druge strane otvorio ljudima koji imaju novac da zarađuju neograničeno puno što se tiče halal dozvore trgovinom, recimo da se bavi unosnim investicijama i tako dalje, bez ikakvih ograničenja. Kada bi odrešla postaći se veze, mi jel, imamo naređenja, imamo farze koje moramo izvršavati. Tako. I mi sad njih činimo. I naravno od toga zavisi džennet i džehennem. A tamo se opet spominje, niko neće svojim dijelima, ja sam čuo, ući u džennet, nego Allahovom milošću. Tačno. Zato što su dijela koje ti spominješ uzrok ulaska u džennet, a ne cijena za džennet. Na oče hadis taj koji govori o tome, hoće da kaže da svojim tijelima čovjek ne može kupiti džennet. Razumijete? Ali može urati uzrok, a to su dijela koja vode ka džennetu. I zato mi kažemo, dijela su uzrok ulaska u džennet, a ne cijena za džennet. Džennet smo dobili sa Allahovom milošću koji je on dao, a dijela je on dao kao uzrok svoje milosti. Jel me razumijete? Zato ajati hadisi koji negiraju da će čovjek zbog svojih dijela ući u džennet, odnose se na to da, da dijela ne vrijede toliko da, da se dobije džennet. Čovjek ne može svojim dijelima dovoljno ni zahvaliti na zadunjalučke blagodati, a kamol da dobije džennetske. Međutim, Allah je svoje milosti dao da ta djela budu uzrok ulaska u džennet i mi uradimo uzrok i dobijemo džennet. Iz Allahove dobrote i milosti. Gospodaru zemlje neba u ovom gradu nemir vlada Gospodaru